тільки в старості це помічаєш. Колись я сам летів, а вони стояли. Пам'ятаю свій перший проект. А ти свій пам'ятаєш? Ага, так. Він те й знай наштовхувався на щось. Ти кажеш, усе гаразд, серце стабілізувалося. Це добре. В родині теж усі здорові? Він задав це запитання мов би, так, поміж іншим, а сам напружився, ледве не розтрощив руці склянку, помітив, розслабив пальці. Сергій відповів коротко і майже незворушно. Так. Діти є? Донька Четвертий рік. Таке допитливе. Ірша посміхнувся вдавано замилувано, але й іронічно, одразу ж висміюючи відому всім батьківську замилуваність. І розумне. Оце прийшов, а від мене трохи тхнуло спиртним. Я таки справді майже не п'ю, але іноді доводиться. знаєте, як у нас? Тонни цегли без чарки не виб'єш то мала поцілувала і каже Ти папа алкомонік, бо сама п'є моню. А може, від антимонії? Це Іринине слово. Він увесь напружився, аж заболіло під серцем. Як вона? Ірша змінився на обличчі, почервонів, як колись як у давні дні до кінчика носа. В очах застигла важка напруга. Я не розумію, чому ви запитуєте про неї. Як не розумієш, аж розгубився Тищенко. Хіба не можна запитати про дружину все-таки? Мою дружину звати Сонею. Це ви навмисне? Ви розлучилися? Тищенко вже не міг пригасити хвилювання. Ви або розігруєте мене, або адже знаєте, що ми не одружувалися. Не знаю, ще не осягаючи всього, сказав Василь Васильович. Але пробачте, як ми одружувалися. Вона мені все розповіла сама. Тепер розгубився ірша. Проте хвилювання не видав. Він ще по дорозі сюди готувався до важкої розмови, але не до такої. Тепер доводилось збиратися на силі наново. Якби це був не Тищенко, він взагалі б давно встав і пішов. Ви самі знаєте, життя часом робить складні пеклі, ми, ну хоч це й банально помилилися обоє. Звичайно, я перед вами, Василю Васильовичу, от хрест святий, якими тільки сльозами я виплакував свою провину, але тільки перед вами. Я давно хотів попросити у вас прощення. Тисячу разів хотів попросити, але знав, що його немає і тому не приїхав до вас. Я її зараз не прошу. Ось доп'ю склянку і піду. Але ні. Я мушу пробачитись перед вами. Простите мені чи ні? Василь Васильович уловив у голосі ірші акторські нотки і поставив на стіл склянку. Що це було акторство, вже не мав сумніву і щось невловне майнуло у виразі іршиного обличчя, прокреслилось однією рисочкою. Оцей вигін лівої брови, оці широко розкриті очі, а в них білі іскорки. Як же вони йому запам'яталися, які ж вони знайомі ще з тих днів? Це був жест.